91.4 de l'FM. Molt bones, Espanya. Sigueu molt benvinguts i molt benvingudes a l'edició 255 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Drama. arrenca el pim-pam-pum quan estem en directe a radiotrama.cat i també al casal independentista i popular Can Capablanca de Sabadell, un programa on, on estem aquí als estudis de, de Radiotrama, als estudis de, de, de Can Capa, un programa que estem molt tranquil·letes, amb bona companyia, calentons, aquí amb l'estufeta posada, fa molt de fred a fora i, i pretenem donar-vos una miqueta d'escalfor amb, amb els temes zarranganos que, que en l'hora i pico que, que dura això eh, us posarem. Com sempre, començarem amb la presentació de la gent que avui ens acompanya a la taula del, del Pim Pam Pum, el que no pot faltar mai, el que sempre ho porta tot d'allò més bé, el que ens ho toca tot de meravella i el que fa que aquestes màquines infernals funcionin, és el nostre estimat company Tecles, que diu Riqui, com estàs, bonic? Ei, hola, doncs pues molt bé, eh, encantat de tornar-te a tenir aquí, que l'últim programa ens vas deixar una mica l'estacada. Eh? Est estava cardat i, i encara una mica. I encara una mica, ja ho veig, ja ho veig. Que et milloris, Isma. Merci, guapo. I ja us ho, quan me toqui mi tirar una cançó ja us introduiré, però ja aviso que porto un programa molt especial avui. Sí. També a la seva banda, el que tampoc pot faltar mai, el que tira els temazarangos que fan que això sensori, que fan tremolar els ciments de Can Capablanca, el nostre estimat Manolaco de Barberà. Que dius, bonic. Què passa, penya? Com esteu? Eh, molt content de tornar a estar, de tornar a tenir-te aquí, perquè la setmana passada vam haver de fer disma, no sé <laughs> com... Fer, jo jo encara canela. no he escoltat el, el programa, jo crec que al final ens vam en sortir prou bé, no, Riqui? Més o menys, més o menys, sí. <laughs> canela. Es nota, sempre es nota quan falta el, el conductor no? per introduir, sí. per tallar-nos quan ens enrotllem molt o quan... Sí, bueno, per fer el comiat, la presentació... No? El faro aquell al que mires quan estàs una mica desubicat, <laughs> saps? I avui el que no ens ha pogut acompanyar és el nostre company l'Eric, el que sempre ens porta els llibres més combatius i la música ben bona també que sempre ens porta l'Eric. Una abraçada allà on, que allà on estàs. Que en principi ens està escoltant online, segons ens ha dit, no? O... Sí, això diuen, sí. Sí, la veritat és que jo la, la setmana passada no vaig poder ser-hi, però sí que us vaig escoltar de pe a pa tot el programa i va ser tot un goig poder escoltar un programa sencer sense fer-lo. Vaig pensar que, que si la gent no ens escolta més en directe és perquè realment la gent fa, fa coses, els catalanes fan coses, <laughs> però que en realitat que si algú no té res a fer eh, i vol passar una bona estona, jo m'ho vaig passar d'allò més bé a casa meva escoltant el, el programazo que us veu marcar, amb música combativa, amb música ben variada i molt, molt content, la veritat. Ens hem de treballar una mica més això això de la franja horària, no? Bueno. La, la puntualitat. Per... Sí. Si volem que hi hagi una continuïtat, no pot ser que es... si diem que és a les set i mitja, que algú vagi a les set i mitja i no sonem. No? És, és complicat. Un... Això, això és algo que, que tenim pendent. De... Sí. Ho seguirem treballant, sí. però és, és, és ben bé complicat. Sí, avui he de reconèixer que ha sigut meva culpa perquè us he de dir que no portava ni un tema preparat, o sigui, tot el, el programa l'he preparat l'última hora. En 20 minuts. Que he vingut perquè, perquè em venia de gust venir, però no, no he tingut temps de res, llavors era, bueno, vaig i ho faig així, Llavors... També val, Manolo, també I val. que Tots sí. ho hem fet, això. I sí, sí, sí. ja està. Ben bo. Per a aquelles que encara no ho sabeu, el Pim Pam Pum és un programa que barreja diferents estils musicals, des del hip-hop passant per l'esca, el punk i el hardcore, i que tracta sobretot temàtiques polítiques i socials, molt conscienciades amb tot allò que ens envolta i, i amb moltes ganes de, de, de començar aquesta edició 255, que em sembla que avui sóc jo que el sí, cobra foc. fot-li canya. Mira, us porto un tema que es diu Aurrera, el Sassu és una cançó en solidaritat amb les joves del Sassu causades acusades i acusades de terrorisme per una baralla a un bar amb uns putos guàrdies civils a qui demanen 375 anys de presó en total. Imagineu-vos sí, imagineu que estàs en un bar i que a les 4 de la matina arriben tot passats de voltes i amb ganes de bronca, pues això, uns quants guàrdies civils i la cosa pues, al final acaba que s'emporten una galleta. I el tema és que ara t'estan demanant 50 anys de presó per barba. Eh, és el que s'està passant a les companyes del Sassua. És una, és una cançó que va sortir al, al, al setembre d'aquest mateix 2017. És una cançó que té té la lletra feta per al John Maya i la música pel Pello eh, Reparaz, les veus de l'Enyaut eh, Lorrieta, la Miren Amuritza, el eh, Levaristo de la Polla, la Iora Rentería, el Drogas de Barricada, al Julio Soto, al Juan Radecop y el Fernando de Corazón del Sapo, a mí las guitarras del Fran Urias i l'Imanol Gocochea. es un tema zarrangano amb el que comienza, aquesta es de 155 y aquí os la deixo. Zeretzean zuminari hau Begian Ez zurrari egia Aurrera altsasu Ez bagenu izanen Dugun bizigri nian Ez bagenu arnazik Haio ez bagi Ez bagen dekal ez balira Ez baliz boro bila munduko lur bira bagenio bat izateari Ez gertek ez zekula batera kantari Neguak ernaldu du aritzen herria Nezoratu da horren oparo urria berria behar du izuak Uda berriak erre nahi dituen suak Noiz arte luzatuko itzateke gaba Goizero ez pagenu zure besarka da Isi desezen dezeto zontz un popla mai bat izot Mertunari amakanta gaizon zai bartak Lekuak du aritzen herria Noz ralatu horren oparo urria Txarrelari Bé, tranquil·leta, amb, amb solidaritat amb, el, amb les joves del Sasso, des d'aquí, des del Pim Pam Pum, una abraçada per totes elles, les volem al carrer, les volem fora, ja fa un any que estan a dins i, i no pararem fins que no surtin. Eh, enllaçant amb això també volia, volia fer una petita lectura perquè fa un parell de programes, si no estic equivocat, que vam tenir aquí el company Carlos de Madrid, de Nucleoterco, sí. i, i ens va explicar que els hi demanaven doncs, 10 anys a, a la gent de, de, del grup doncs perquè un 12 d'octubre doncs, van trobar-se amb, amb la lacra feixista i els van alliçonar una mica, van sortir, van sortir rebent els, els putos fatxes i, i darrerament ha sortit un petit comunicat i per donar continuïtat amb, amb el que ell ja va explicar-nos doncs us, us ho volia llegir també amb solidaritat amb la gent de, de, de Núcleo Terco. Mira, diu, el 13, el 13 de empezava empezaba nuestro juicio que duraría hasta el miércoles 15 Después de una negociación entre nuestros abogados y el fiscal, hemos decidido llegar a un pacto, reducir las condenas a penas inferiores a dos años, por, lo que no entramos en prisión a cambio de asumir la culpabilidad, multas y aportar la responsabilidad civil, un total de 12.400 euros. Nuestro objetivo de evitar la cárcel se ha conseguido, lo cual representa un gran alivio, pero sentimos rabia por ser juzgados y condenados en función de nuestras ideas nos reafirmamos en ellas y, no nos arrepentimos de, haberlas, habernos defendido. No somos víctimas ni verdugos, no somos ni inocentes ni culpables, somos antifascistas y, no defendemos, y, nos, y nos defendemos orgullosamente de su violencia con inteligencia y decisión. La campaña continúa, os necesitamos a todos y a todas para poder hacer frente a los gastos y para seguir denunciando la criminalización de autodefensa. El fascismo no va, nos va a seguir golpeando y el antifascismo debe seguir luchando hasta vencer. Os queremos agradecer de corazón el apoyo y cariño que estamos recibiendo. Sin vuestra solidaridad, nada de esto sería posible. Madrid, 13 de noviembre del 2017. Una abrazada también para la gente de, Núcleo Terco. Saben que no entran, pero saben que así fan eh, pagar i els fan, doncs, eh, com qui diu, eh, acceptar que, que la cosa va anar, va anar d'una forma que en realitat no va anar, simplement van, van aturar cops i van defensar-se de, dels putos feixistes i així ho faran una i altra vegada sempre que faci falta. déu nhi bueno, tot dit aquí en el... Sí, sí. Ben, Vam bueno, fer el comunicat. Volíem, volia fer un inici de programa doncs, això amb solidaritat amb la gent del Sasso i amb la gent de Madrid i bueno, així, així ha estat. Seguim amb la primera ronda, seguim amb la, amb la primera bala. Ara és el torn de Mestre Tecles, que avui porta un programa molt especial. Explica'ns això una mica millor. Bueno, eh, vaig arribar tard perquè ho volia fer el dia 2 de novembre, perquè el dia 1 de novembre és el Dia Mundial del Veganisme. Uh -huh. I i bueno, no vaig poder. No vaig El Ricky és vegà, per aquells que Ve no sapigueu. Vegetarià, no sóc vegan. Vegetarià. A mi els de les cançons que portaré avui em fotrien quatre colleges ben donades a mi. ja, us, ja us ho puc assegurar. pues això porto tot un... Són, seran sis cançons amb la temàtica aquesta i he intentat que sigui una mica diferent. No? Ja veureu. O sigui, no porta sempre el mateix gènere, el que el tenim més trillat, o la música aquesta... No començar tranquil o... o sí, com... sí, sí, el patró de més tranquil a més canyero hi és, però he intentat buscar uns gèneres no tan obvis o no tan... Mm -hmm. Molt bé. I, um, com el hip-hop, els cantautors, els cansautors, no? He <laughs> intentat fugir una mica d'això, tot i que no... Bueno, ja veureu, ja veureu, poquet a poquet. Mica en mica. Per començar, me'n vaig cap a Xile, són els Pachamapu, Manolo, se'n va a Xile i no és seu tio. Se'n va a Xile el tio, eh? I no sé si me'n vaig dos vegades. Eh? Ja, que, que no és que se'n vagi ell. Que no, eh, Eric, que no se'n va ell, eh? Que ell es queda aquí. Jo em quedo, Eric, tu tranquil. Però ens anem tots plegats cap a Xile a veure els Pachamapu, un tema que es diu Hermano Animal. Fom-li! Fom-li! a la luz de la mañana. Liberemos nuestro grito, liberemos nuestra alma. Liberemos todo, todo lo que el fuego amenaza. Liberémonos del cuerpo, liberémonos del alma. Liberarte, Amazonas, de la mierda que te ataca. te respalda Liberarte de las manos que con fuerza a ti te atan. Liberarte de los ojos, de los gritos pues aquí ho teniu, una mica de música popular xilena. Molt guapa. Això està fet, tot fet amb instruments d'origen llatinoamericà. Sí. Sí, els agrada fer... Uh -huh. Bueno, això, no? Una mhm. mica de... Sonava la guitarreta i, i, i alguna cosa així de percussió, maraca, potser... Sí, la veritat és que no, no, no ho sé, si la guitarra era una guitarra o era sí. algo similar a una guitarra originari d'allí. I saps si és, no, no si és actual o és o és antiga la cançó, o el grup, o... Eh, sé que el dos... aquesta cançó em sembla que és del 2014. O sigui, força actual, és. Eh? Sí. déu sí, sí. Música combativa diversa, un estil que sí que és difícil de, de triar quin és, però la veritat és que a mi m'agrada molt. I sí, a més, sí. amb, amb la lletra ben combativa també, parlant de la liberació. Clar que sí, ben guapa. Per aquí anirem tot el programa, ja veureu. Clar que sí, alliberant-nos. Molt bé. Molt, molt bona la tria de, del mestre Tecles. Comencem en aquesta primera bala, amb aquesta primera cançó. Ara és el torn del mestre Manolo. que ens portes, guapo? Doncs mireu, avui, com ja us he dit, porto tot de, de bales de la recàmera, que sempre diem, d'aquestes que es van guardant a la carpeta de baixades o de tot, o, o com li vulguem dir. I el primer tema que porto són uh, Los Hermanos Bastardos, que és una banda de rap antifeixista, em sembla que de, que de Granada, en col·laboració amb els Marmotes en el Bar, uh, grup de, de rap llibertari de Santiago de Chile. Y ai. Bien. I us porto aquesta col·laboració que es diu Hijos de la Destrucción. Ya. a poner la guillotina en la Puerta del Sol. Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina. ¡Zas! Guillotina. Los chulos de la reina. ¡Zas! Guillotina. Los chulos del rey. ¡Zas! Guillotina. Los ministros. ¡Zas! Guillotina. Los obispos que los rodean. Guillotina, guillotina, guillotina, guillotina. Todos guillotinados. Sí, señor, la guillotina. ¿Ha terminado usted? Sí, señor. Marmotas en el bar, en el bar bastardos. Santiago de Chile, España. España. Juanito Pro en la base nadie te frene, el mundo nuevo está en la mente. Jaque que al jeque destronó de reyes fusilando jueces. Apocalipsis, ni Dios soportará esta crisis. Autos se reemplazarán por bici. En el burgués verá el pánico, como lo vivieron los pueblos originarios. Morirán quemados junto a su dinero, sus lujosos techos. No perdonan lo que eran los empresarios. Aprende bien de este concepto. Venganza. Quiero que lo comprendas y lo pongamos en práctica. Saqueadas serán las catedrales, llamas estarán cuarteles policiales, militares y gubernamentales. Le pongo el son a la destrucción. Tú, rebelate contra el patrón. Presta la mano para hacer de la autogestión. Es un poco de ingenio más esa motivación. Revélate, recuperemos nuestra vida. No por competencia me salieron estas rimas. Libertarios varios van con puño en alto, van bien claro, hartos de tanto maltrato. La justicia irá por nuestras manos. En el estado policial seremos sospechosos, te perseguirán por respirar o fumar porro. Pero en mi vida llevo la satisfacción que me cago en ti en cada canción. Bellaco, a callar, hermanos bastardos, marmotas en el bar la caja, empiezan a golpear. La revuelta está a punto de estallar. Desde aquí hasta el otro lado del charco, cantamos para Antifa, para Ocupa y para Narco. Combatiendo aburrimiento y malfario, cantamos para el y para la peña de mi barrio. Somos la almorrana del político, la plena libertad nuestro amor platónico, soñado con dejar para recuerdo un grupo mítico. Marmotas son fumetas y yo un puto alcohólico. Somos del mismo país, de ninguno. Vamos a apropiar al rico de en uno en uno. Somos de la misma patria, de ninguna. A ver si os enteráis que el pobre no tiene cuna. Me aburren los horarios, por eso llego tarde. La iglesia ilumina, es la que arde. Con el 36 la vamos a liar parda. Nos quieren enterrados en esta vida, la mierda dirigente y el teniente solo trae un capitán, se apellida Morgan. Nos quieren enterrar en esta vida puta. Un nabo palmadero y un pico para Utah. se importa una mierda al país de donde sea. Junto a los hermanos bastardos vamos dando la pelea. Lo que queda en esta vida es seguir despotricando. Contra el poder político que sigue torturando. A los hermanos y hermanas que siguen en la cárcel. En España la heroína y en Chile la pasta base. tiene esa cotidiana, policía, vida sana. Y es que no quiere pacífico con ropita de lana. Guillotina y guillotina para la estirpe asesina. Burócrata fascista y un mundo de gente fina. Esto se repite muchas parte del planeta. El poder es el verdugo de los con la mente inquieta. Si te no sorprende, esta gente no comprende que queremos un mundo nuevo donde no todo se vende. 19 de julio lo llevamos en la memoria. Fotos de los milicianos que reviven nuestra euforia de la historia de las balas de la iglesia envuelta en llama de los campos liberados. La anarquía que uno ama en la cama. Me masturbo con enojo, esperando que mi semen ya me salga negro y rojo. Si soy flojo, no me gusta trabajar. Quememos los registros legales de propiedad terrateniente. Asesino de mi gente Por ser pobres sublevados y mentes inteligentes Dame un motivo algo más lógico Que me permita odiar a mi prójimo su capitalismo hace legítimo, furia libertaria contra ratas como Guido y resto de ministros. Disfruta de gran impunidad la pedofilia del obispo. No nos guían las reglas ni los dogmas, más bien el instinto. La suerte de Luis XVI se la desea a Listo. Su orgullo y memoria no caerán en el olvido. Sangre de inocente, abandona su suerte, deja que despierte el espíritu dormido. Policía esbirros de este sistema podrido. No soy de sangre azul, señora agente. Si pido techo y me llamarán delincuente fraude fiscal me declararé insolvente mientras disfruto de impunidad a costa del contribuyente. Saltando barreras vive el pobre, exigimos el horizonte. La vida de aquellos que dirigen nuestra suerte, la muerte de la corte. Somos la prole de aquellos obreros que nunca pudiste fusilar. Tierra y libertad, el arte de expropiar, la rabia feminista que aún está por estallar, la muerte del Doñana, David gas natural, de Chile Andalucía y barricadas por montar de ver las cosas. se importa una mierda al país de donde sea. Revelate contra el patrón. Contra el patrón. Policía, de este sistema podrido. Que me cago en ti en cada canción. Juanito Producciones. Hermano bastardo, marmotas en el bar. La revuelta está a punto de estallar. No, no, la Yeah. yeah Quin flow. Fineta per començar, eh? L'Eric anava dient que quin flow, pues sí, una miqueta per començar, no? I tant que sí, ben bona, ben bona. Has dit l'Eric? He dit l'Eric. Tenim perquè, connexió perquè via tenim Telegram. connexió, ens està escoltant, diu que, que el directe el tenim perfecte i tot bé. I tot avanti. Doncs pues mira, la següent cançó li volia dedicar a l'Eric. Ah, sí, eh? sigui que seguim parlant d'ell. Aquesta va per tu, bonic. Mira, és el Xavi Sarrià, aquest escriptor i músic valencià, eh, cantant i guitarrista d'Obrim Pas, que tothom el coneixem. Des de l'esperança entre les dents i posant potes, potes amunt eh, la sala República a València, la sala Estroica a Manresa i l'Apolo a Barcelona. Allà on va està reventant-ho perquè la veritat és que el directe és brutal i la, I la veritat és que el CD que té aquest, amb l'esperança entre les dents, també està sent brutal. Editat per la gent de propaganda pel fet, eh, us deixo amb el tema Renaixem. Renaixem de les llums de l'albada i el sol que ens crema cada dia L'instint de les feres feroges, el vol dels ocells, les onades braves. Renaixem de creure en nosaltres, de les arrels que sostenen els arbres, la llegenda d'una resistència que mai venceran. Renaixem de l'antiga saviesa, de les mans que treballen la sembra. Renaixem del teu càlid somriure, l'audàcia de sentir-nos lliures, Fills de l'aigua, la terra i el foc, renaixem amb tu i amb tu vencerem. pagès, als carrers de la nostra infantesa. L'alegria, un mirar les cares, l'emoció cantada amb la veu trencada. Renaixem de les gestes del poble, celebrades amb flors i abraçades. La bellesa de viure la vida sense claudicar. Renaixem de totes les ferides, escrites a les pells mestisses. Renaixem de la perseverança, de la vella esperança fins que l'aigua, la terra i el foc renaixem amb tu. cobert d'estreles, la lluna gris entre les branques, el vent que s'emporta les ports, la crida salvatge, la remor del bosc. Renaixem dels nostres orígens, les paraules que mantenim vives, els versos que expliquen la història d'un antic llegat. Renaixem de les guerres que es lliuren a les valls fosques de les nostres vides, coneixem de totes les derrotes. Si hem caigut ens alçarem mil voltes. Fills de l'aigua, la terra i el foc, renaixem amb tu. I amb tu vencerem. Què us ha semblat aquest tema zaranga no el Xavi Sarrià? Fa una, una flaire obrint pas, sí, això sí. increïble. Que eh? tira enrere, i tant que sí. I a més feia dies que estava pendent aquesta, eh? Sí. Sí o no? Sí, sí, sí. La veritat és que també la tenia a la recàmera ja feia força dies, perquè el, el, el, amb l'esperança entre les dents, té un munt de perles, no serà l'última vegada que, que ens vingui a visitar el Xavi, perquè, perquè la veritat és que val molt la pena. I si, si teniu una, una miqueta d'estona i teniu Facebook, no us perdeu algunes, algunes imatges que han penjat sobre els concerts que, que fa i veureu el que us deia, que posa potes amunt allà on va, o sigui, l'altre dia hi ha imatges de l'Apolo amb l'Apolo rebentat de penya i bueno, un festival per tot l'alt un festimbolo per tot l'ual. Com és el pim-pam-pum, un, festimbolo que ens ho estem passant d'allò més bé. No sé si vosaltres que ens escolteu també us ho esteu passant la veritat de bé que nosaltres, però la intenció la hi posem tota. És el torn de, del, del Ricky, que ara tira la seva segona peça. Què dius, bonic, amb què ens sorprendràs ara? Vinga, me'n vaig cap a Yanquilàndia. Eric, aquesta per tu, que va, és, és en anglès, i a veure, que avui n'hi ha unes, unes quantes. De fet, crec, crec que totes les que em queden són en anglès avui. Mm, és el Jonathan Mann, amb dosenes, juntament amb la Ivory King, que fan... Jo he vist dos videoclips d'aquesta penya, els dos sobre parlant sobre veganisme. Un sobre el veganisme, un, una es diu desmunt, eh, Els mites del veganisme, que el, bàsicament desmunta els mites del veganisme, però és, aquesta és la que fora microisme t'explicava, que és com un diàleg, ah, sí. no? que un li diu i tal, la proteïna i l'altre li contesta tot cantat i musicat, molt, molt xulo. Però bueno, després d'aquella, que va ser la primera que vaig trobar, vaig trobar aquesta altra, una altra eh? que és una autocolleja, que es diu La verdad sobre les vaques lecheres, de Truth About, com es diu, Dairy Cows. Ahí està. És que ho tinc traduït al castellà, però ho he vist. L'Eric segur que ho pronunciaria millor. Això no en tinc cap mena de dubte. <laughs> No, com que no està aquí per corregir-nos, doncs pues mira, ahí queda. I ja veureu, eh, eh, no, no hi ha gran cosa més a dir, més que escolteu-la, que és molt interessant. dale ahí. Té vídeo subtitulat. I used to think if I didn't eat meat that I was doing my part. I couldn't give up cheese and dairy. I didn't see why I should start. After all, cows always give milk to be enjoyed by me and you. I never stopped to question whether or not that is true. But now I know that Dairy cows get pregnant just about their entire lives. Artificially inseminated, moving lonely wives. Giving birth every year, baby cows just taken away. And that's how you get your cheese each and every day. Cows, cows, they're just mothers without the children. so in the eyes of this system, well, they got no right to live. They are just a thing left over, wasted life into a meal. When they end up on a dinner plate, cause someone ordered veal. Cows, cows, they're just mothers without their children. After broke her please. Kept stabbing her ass, beat Next said we're gonna send her beef she had Couldn't get her in the beat the fuck. I mean, I that the barn I beat that fucker her face like this Fuck yeah. Heu de el... Heu micros después després els he a tancar. Ah, no, sé, no. me sé pasado Y por qué no. tío no, Sí. <laughs> Heu de el videoclip, es forza chulo I aquest bastardo que sentia eh, parlar al, al final, mm, bueno, us entraran ganes de matar-lo. Sí, eh? <laughs> que tu quan portes cançons de, sobre veganisme les acabem recordant molt, eh? Jo com a mínim tinc molt molt present. El reggaeton vegano. El reggaeton vegano. <laughs> doncs avui em, porto unes, avui em porto unes quantes. I ben guapes, sí, sí. Ja veureu, ja veureu que també és veritat que tampoc entrava dins de cap estil dels habituals del programa, per dir-ho d'alguna manera, una cançó més pròpia inclús de l'Eric, podríem dir, que no pas teva, però sí, a mi un... m'ha molat, a mi m'ha molat. Sí, sí. Cantautor, bueno, quan, quan un cantautor no és sol, sinó que és amb un duet, ja canvia bastant el... No, ja, no, no hi ha sempre el mateix tono, de Clar, la, la, ja, varia. ja li dona una mica de varietat i es nota i per mi augmenten els quilats, no? I més tant. si és una veu masculina i una femenina, li donen un joc ben guapo. Molt recomanable aquest Jonathan Mann i la Ivory King, i tenen més cançons tot penjat al YouTube. I tant que sí. Si voleu varietat d'estils i varietat musical i cançons ben combatives, aquest és el vostre espai, família. Us quedeu-vos que encara ha de venir del vol millor. Ara és el torn del Manolo que tira la seva segona bala, que dius, guapo, què ens portaràs? Doncs sí, mira, seguint amb el canvi d'estils, us porto un estil totalment radical, de fet, <clears throat> fins i tot com més típic de, de l'estiu, de les vacances i així, són, la, oh. són les pupiles, a ah, l'àlbum del 2017, Les Silenciades, us porto el tema sola contra mí. Prefiero seguir sola que en tu compañía. Cansada de aguantar sin desastre, has pepetita la inabastable. envíe recos literaris, la nuestra historia no es diaris. No arribes a prole Yo soy novela soy la elegida ni passives, impertorbables. Som llibertat sense censura, som la paraula que sucura. Ja sé dominar la por, mira com fuig el dolor. Respoden els teus ulls, torni a els dilluns. Primer m'estime jo i si vull en compartisc. La felicitat no depèn de cap xic, de cap mascle, de cap home que s'empenya en silenciar-me. No t'assustes, no, he après a valorar-me. Sola contra mí, diría la sastre. Ya nadie baila aquí. Estoy solo conmigo, pero sola contra mí. Ya nadie baila aquí, ya nadie baila aquí. Verles dones que se escolten. Muy trasmetre. La victoria de todo Nosaltres som més fortes, no ens afonaran.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 Tema zarrangano de pupilas dilatives, de nhi do eh? Bien, no? Que callado te lo tenías, ben guapa, ben sí, guapa. Sí, d'aquesta de, la, de la recàmera que se'n va passar a, a l'estiu se'n va passar i mira, doncs avui, avui D'aquelles de l'estiu, eh? Sí, sí, recorda. Bueno, eh? Havíem promès que escalfaríem una mica l'ambient i crec que Manolo ho has començat a fer bastant. Eh? Jo crec que sí, jo crec que déu nhi com s'ha posat l'ambient. déu nhi avui ah. quin, quin repertori que estem portant no? de, Divers de, de, de, de varietat. Eh? Jo crec que sí, jo crec que està, està quedant prou guapo per això, perquè la, la veritat és, és immensa. Mm -hmm. Ens estem anant de banda a banda dels estils. Mira, jo, jo sóc molt, molt, molt, molt, molt, molt, molt millor, podríem dir, <laughs> Jo em quedo amb, amb, amb el que has dit de l'estiu. És una cançó que em recorda molt a l'estiu. Són Entol Sarmiento, el CTS, aquesta banda d'escàrrec reggae rock de, de Yecora, a Àraba, a Euskal Herria, amb l'Inigo Malícias a la guitarra i a la veu, el Ruben Campi al baix i a l'altra la, veu, el Floren a la bateria, el Ruben a la trompeta i el Javier Lucas al trombó. És una cançó que em recorda l'estiu i aquests viatges eh, que, fèiem amb, que fèiem i que fem amb la meva estimada companya de vida, amb la meva estimadíssima Noelia, a qui estiu molt i a qui envio des d'aquí sempre un fort petó i, un, i una cançoneta. És un temazo des de, des de l'LP hacia la luna del 2012 i que, i que porta com a títol Arabán Oscaràs. Ballaruca, ballaruca, Isma, molt ara, bé. Ara, ara. Una miqueta millor, no, família? Una miqueta de ballaruca per escalfar aquest fred hivern que fa aquí a Sabadell. Molt millor, eh? Sembla, sembla estiu de veritat, eh, ara? I tant que sí. <laughs> Quins, quins records. No sé, no sé si és estiu, no sé si sembla estiu, però sí que els records que ens arriben sí que ens porten a aquells aquests bons temps que sempre, sempre fa bon estiu, sempre la veritat és que tenim més temps i, i es viu millor. Jo la veritat és que si pogués viure, viure sempre en, en, estiu. <laughs> és així. Doncs sí. Bueno, doncs jo us seguiré una mica el rotllo, tio. Us... Seguirem amb el flow aquest perquè jo me'n vaig cap a... Bueno, el... la cançó aquesta està en un disc d'un paio de Califòrnia, de Yanquilàndia, és el Jazz Sun, Jazz Sun seria. Jazz Sun. Jazz Sun. J-H S-U-N. Ja, Rastafari. I, i està en col·laboració amb un paio de Jamaica, el Luta Faya, i un d'una illa que no me'n recordo, San no sé què. San, San Mauricio. San no sé què, però que també és una illa caribenya. Que fan un... són rastafaris no? i fan allò que saben fer ells. I jo, com que estic amb la, selec... amb la secció aquesta vegana <laughs> i fumar una mica de ganja, que diuen ells, jo com que estic amb el meu programa Pro Vegan, us porto un tema que es diu No Bones, No Blood, no, sense ossos i sense carn, i bueno, ja veureu, ballaruca també. Ballem-la doncs. Yeah, man, I treat a vegan way, you know? Attitude on just... Yeah, man, I Luton for you, just on the Ross attitude. Tell them Luton. All you for kill for eat. For real, king, man. What them say, swine in them dinner? So when I can get nothing there, you know? Fire, flames, treat the toughest way. No bones, no blood in our kitchen. We not gonna mix up in a vampire living. No bones, no blood in our kitchen. Say Rastafari, you're my greatest ambition. man, me see enough of them, no shun no respect for life. Run, here come the butcher man, when he coming with his knife. I'm more pain, I'm more death, I bear murder. Life didn't take for them steak and hamburger. Me the plant some seed in the mud then to get you some flesh in goggles of blood. Carnivore, never stop fighting it, stop fighting it. Hey, give right to life a try, you just might get some enlightenment. And this the one for the all of my vegetarians, raw fooders and vegans and all the vegetarians. Yo, cause I and I not put no dead. You know we simple. To humbleness, we have to live life simple. To put some food up on the plate. I mean, I need no hook, mean I need no bait. I unite the roots, me food, me not fish shoots. Cause everything we eat it always And everything you drink it never yet negative. You are what you eat, that's why you walk like pig. You are what you eat, that's why you like pig. You treat your body wrong, you own a grave, you a dick. Yo, don't panic, cause I'm organic. Beer soy soup in my kitchen, yes, I got it. Yo, don't panic, cause I'm organic. Lentil peas in my soup, I got it. Yo, don't panic, cause I'm organic. bed. bash, okra and squash, yes, me got dead. Ready figure boil it and stop. And the butter, we cooking a natural Happy we dinner, tell them no bounce, no flesh. No. Alright, yes, natural Happy we dinner, hey the height, tell is high, Tell and the butter, we cooking a natural Happy we dinner, we got them on a loot and fire. Tell them root, strong back, and saucy perilla, fruit, orange, mango, and guava. Vegetable salad with peanut and cashew, with some clean drink some strong marijuana. True. Yes, I know that I'm a mama. Hey, the food that I eat is my medicine. Tell them I'm a real boost doctor. Cleanse them with garlic and bitters. I now go junk and room filled liquors. Go tell them marijuana make me slippers. No pork chops in my flitters. Yeah, quin flow! Ja, Rastafari. No sé si em ganja o no, jo de moment sí, no, però sí. sí. Ho diuen a la lletra. Bueno, que parlen d'això, no? De l'alimentació que per alimentar-te no fa falta... Ni carn ni ossos. Ni, ni carn, ni ossos, ni sang, ni, ni res d'això. Amb fruites i vegetals i la ganja n'és un d'ells. També diuen que sense tabac, sense ni drogues ni, sí. ni res, només... Straight, straight edge, es diu això? Sí, o, o n'hi ha altres que també... També defensen el fet de viure sense... Sí. Sí. I, i això... Si no crec que ells s'anomenin... Eh, ells són rastafaris, no? Els, sí. el rastafaris ja tenen la seva pròpia cultura que poden tenir similituds, però eh, un rastafari mai es dirà ell mateix que és straight age. No. Això és d'una altra eh, moguda, no, que, tot i que pugui significar... És, el rastafarisme és una religió i, i dins, tens raó que dins de la religió aquesta ja, ja hi entra... I això d'on venia? De quin, de quin treball venia? Ah, el, el disc és veritat que me l'havia deixat. És The Haze of the Light, the del 2006. Doncs la veritat és que a mi m'agrada molt, eh? O sigui, jo sóc un gran amant de la música reggae i també de la música ragamuffin i a mi aquesta cançó m'ha arribat molt, ben sí, guapa. A mi quan en portem alguna m'agrada perquè sempre és el gènere que, que tenim una mica més sí, coix. Sí, sí, sí. Cert, certament és així. Certament sí, que és més costa de, de trobar, no? Que sempre quan surt alguna cosa o trobem alguna cosa, mm. molt a portar-ho perquè no perquè sona. habitualment no sona. Que però... no és perquè no n'hi hagi, és perquè no. no. és el, no és el nostre perfil Exactament. potser i, i no, ens, a, no ens arriba tant. D'haver-ne n'hi ha, però no sempre ho triem. Però bueno, sí. això, va, això va com va també, els, a gusto els colores. Però bueno, hem de fer eh, aquest esforç, l'hem de fer i, I, i ens agrada fer-lo, no? de buscar perletes que puguem trobar o que ens recomanin altra gent, que amics més rastafaris que, que ens... La Lídia de Ripo segur que aquesta cançó li, li ha molat molt, segur. Ai, ai. Molt bé, ben guapa la proposta del mestre Tecla. Seguim endavant amb aquesta edició 255. Segueix ara el mestre Manolo amb un altre tema no dels seus. Arribem gairebé a l'equador del programa. Què dius, guapo, què ens portes? Doncs mira, uh, us porto al Sobeja Negra des de Guadalajara a Jalisco, amb una banda d'escapunk, eh, amb un tema que es diu Esperanza Pata. Esperanza, Esperanza Pata. Pata. Esperanza, Esperanza Pata. Pata i... Esperem el Zapata. Esperem el Zapata, sí, ja veureu. Ja veureu Comencen que... les guitarretes, eh, llavors? Bueno, no tant, però una miqueta d'esca així, ja veureu. Vinga. Vinga. Molt bé, família, doncs donem pas a la secció informativa del Pim Pam Pum. Comença l'agenda del programa. En aquest cas, el primer dels actes que us portem és In Civic Zone, eh, primer Far West Management Presence, amb concertats de Casparrata celebrant els 20 anys d'orgies eh, eh solitàries, els Progeria presentant el nou treball Tercera Guerra Mundial i els Muerte, abans del seu nou, nou disc. Serà divendres 17 de novembre a Sant Feliu de Codines, al Centre Cívic La Fonteta, a partir de les 10 i mitja. No hi falteu. El següent acte és l'encuentro Do It Yourself, que serà el 18 de novembre a, amb el CCO L'Estilla d'Hospitalet, amb bandes, distris i menjar vegà. I un altre acte eh, els 15, dins, els, dins dels 15 anys, arrelant per donar fruits dins dels 15 anys de celebració de, de l'Ateneu de Barberà. 15 anys de l'Ateneu de Barberà no se, se, no se celebren cada dia. A partir de les 9 del vespre hi haurà canyatapa i a les 10 i mitja hi haurà concertats amb Estensa Furore, Sigelpa i Pede Malandres. Això serà dissabte, divendre, eh, dissabte 18 de novembre perdó, a, les, a, a partir de les 9, com dèiem, a la nau Arquímedes de Barberà del Vallès, que és al carrer Arquímedes número 8 déu nhi quin bolàs. I ja. uns altres bolassos... Gelpa, eh? Sí, sí, i ja sense furore. Doncs també eh, durant el novembre a la sala Lo Submarino de Reus, a eh, divendres 17 a les 10 i mitja de la nit, Resiliència, Homes Llúdriga i Senyor Oca. Dissabte 18 a les 10.30, Che Sudaka, a eh, Baino di Lyon i DJ OGT. I un altre acte dins de l'agenda, volies dir alguna cosa més de tecles? Sí, que el, el nostre amic senyor Oca, el senyor bueno, Oca. amic tampoc perquè no ens coneix, <laughs> però, però que ens Però l'hem posat, eh? L'hem posat més d'un cop. Que ens agrada portar-lo aquí al Pim Pam, que ha guanyat el Sona Nou aquest. Sí. Ah, sí, eh? Sí, sí, sí la veritat és que Hòstia. O sigui que podrà fer un... Sembla que el premi és gravar un disc i, sí, i tal, sí. estarà content. Cop d'efecte del senyor Oca, des d'aquí felicitats, des del Pim Pam Pum li donem les felicitats i, i segurament que escoltarem més cosetes d'aquesta gran banda. Avui no, però ja, ja vindran. I tant que sí. Un altre acte indefallible és la presentació del llibre La memòria viva de Montserrat Roig eh, amb l'autora Aina Torres, presentació a càrrec de l'autora, com dèiem, el dimarts 21 de novembre a, a, a partir de les 6 i mitja a la biblioteca Esteve Palucie eh, i organitza la gent del col·lectiu de dones de Barberà i la gent de l'EAB CUP de Barberà. El següent acte és el Tastaulletes de Can Capablanca. Eh, serà el 23, 24 i 25 de novembre en menú, amb menú degustació. Eh, podeu fer reserves al mail de Can Capa o al telèfon. Molt bé. I més actes dins de l'agenda, feminisme e islam eh, el oxímoron del siglo XXI, sexismo, islamofòbia de gènere e injustícia social. Divendres 24 de novembre a les 7 i mitja de la tarda a l'Obrera, a l'Avinguda de Barberà 142 de Sabadell. El següent acte és la manifestació del 25 de novembre, el Dia Internacional de la, de la No Violència contra les Dones i les nenes eh, ens volem vives, lliures i rebels, eh, juntes som més fortes, com deia, manifestació a les 6 de la tarda a plaça Universitat. I un altre acte indefallible, aquest eh, intentarem dir-ho bé, per un, per un cop en la meva vida ho intentarem dir bé, eh, és una obra de teatre que es diu Ah, Judit, de Laia Alcina, eh, amb la direcció de, de la Laia Alcina i feta per la companyia El Martell, amb els intèrprets Cristina Arenas, Josep... Eh, sobre Vals i Martí Salvat, divendres 1 de desembre a partir de les 9 del vespre a la sala La Quartera, aquí al costat de Can Capablanca. I un altre acte, aquest també indefallible, els 30 anys eh, del local del Raval, que a més ho van fer fa poc i pobres es van quedar sense llum i, i l'han hagut de, de jornar i, i llavors ho fan el dissabte 13 de gener de 2018 a partir de les 7 de la tarda a Can Batlló amb, arre, amb concerts d'Arres Rata Negra, Nueva Fecha, a Simulacro, no, perdó, Nova Fecha no és un grup, és la, la nova data, amb el Simulacro, els Totalikers i els Vertigo i banda per confirmar. A Can Balló, eh? A Can Balló, sí. I l'últim acte que portem és FAC eh, Censura Ship, Eh, és un festivalaco, és un festivalaco que serà el dissabte 27 de gener del 2018. És un festivalaco que friso per poder anar. Serà a Villena, Alicant, segurament no hi podré anar perquè està una mica lluny. Serà a la plaça de, de, de Bous, d'allà de, de Villena, que és una plaça coberta i tal i no us ho perdeu, ja ho veureu. Boicot, Narco, Segismundo, Toxicómano, que tornen, ho havien deixat i tornen per, per anar a Villena, L'Endacaris Muertos, El último que cierre, que presentaran el seu nou disc, Desacato, José Chupi Perrac, Maniàtica i Manolo Cabezabolo. El, no bolo, el bolo començarà a partir de les 2 del migdia i no sabem quan acabarà, però acabarà com el Rosari de l'Aurora.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 Molt bé, això no s'atura, això continua, arriben les guitarretes, ara ja sí que estem a l'equador del programa, a mig programa, és la meva quarta bala, que comença a ronda, són els Icarians, aquest grup de Poblanoví, de punk rock i ska, amb el Nil a la bateria, el Max al teclat, el Marc a la trompeta, el Denis al trombó i l'Adrià al baix. A més, a més, hi ha el Gorka i el Guillem que toquen les guitarres i fan les veus. És un tema zarrangano des de l'LP Ales, que va sortir aquest 2017, i el tema en qüestió s'anomena 57 motius aquí us el deixo. De teixint l'aliança no ha estat fàcil, n'hem perdut molts pel camí no som els millors, tampoc en tenim ganes. Som uns sants de dia, uns bojos per la nit. el meu dubte. No puc viure sense tu, o només et trobo a falta. Són poemes, són cançons de la vida que escric cada nit entre la nostra bogeria. Saltem aquest punt que absurdament ens van fer construir. Des de prop nou, els Icarians, partint la pan aquí al pim-pam-pum, han sortit les guitarretes escopatejades. Què us ha semblat? Doncs pues força bé. Deia aquí fora micro que també fa un aire a, a obrir un pas, no? l'herència sí, aquesta musical. Per, perquè van amb vents i van també amb la guitarreta. No, la veritat és que sí que, sí que poden donar una retirada, però jo penso que també tenen la seva, bueno, sí, el seu sí, propi... Sí, no, com a grup sí, però concretament aquesta cançó tenia sí. un Bueno, com els bons temps Dobrin Pas, pues aquesta penya també li foten... No, no és la primera vegada que passaven per aquí, no serà la darrera, és una banda que, que no, no fa tant que, que conec, però sí que, sí que els hi segueixo de prop perquè la veritat és que em, em desperten simpatia tant amb, amb les seves cançons com també amb, amb tota la resta. Des d'aquí els hi desitgem molta, molta vida i que, i que continuen endavant. Ai, aquests icalians, molt bé. Més música combativa, ara, ara et toca a tu, Ricky. Vinga, jo Com... segueixo eh, amb... Ara ja sí que arriben les guitarres, no? Sí, és una mica estrany, perquè és, un, és una cançó que va amb un videoclip. Aquesta sí que heu de veure, el, o sigui, és obligatori veure el videoclip. Ei, Són els... per, perdona que t'interrompeixi, Riqui, però el podran veure també a radiotrama.cat, no? Perquè, sí. perquè explica'ns-ho tu, això que, que em sembla que ho explicaràs millor que jo. Què està passant a la, a la nostra web? Bueno, que l'estem millorant poquet a poquet i, i hi ha la intenció de, de, de poder fer una llista de reproducció i tenir-ho allí... Però de vídeos. El reproductor de vídeos per veure... A veure si totes aquestes cançons que moltes vegades diem oh, això ho he extret d'un videoclip, doncs fotre-la allí siguin. de perquè fet, la penya ho de fet, trobar. Ara ja, de fet ara ja funciona això. No, ara tenim lo del videoclip de la setmana que només hi ha un videoclip que l'anem actualitzant però uh -huh. en un, no? I la idea és poder ficar... És que sóc molt nou amb això del WordPress i a poc a poc li vaig agafant... Mm -hmm. vaig, vaig aprenent i anirem a ampliant funcions de la web. Abans m'has ensenyat alguna coseta, jo he vist allà por ahí Casparrata, i he vist Progeria, he vist coses ben bones. Sí, sí, sí, perquè el, del YouTube, al compte del YouTube, pues ja estic creant la llista. El que passa és que he d'aprendre a enllaçar-ho bé que no és tan senzill, eh? No, no, no, no. tot té la seva amiga. I tant quan no ho has fet mai no és tan senzill, després quan ja ho saps fer doncs és fàcil, però bueno. Res, va, seguim amb la música, Vinga. no? Sí. Després d'aquesta breu actualització de la web. No, és que a l'Isma li explica, Manolo, tu no hi eres, però li explica que, liat, sí. que ja hem fet modificacions més a, a mode d'intern, no? O sigui, sí. Ja t'ho explicaré després. Molt bé. Seguim amb la música. Me'n vaig cap a Ljubljana, Eslovènia. Yeah. Déu-n'hi-do. Són el Super Soul Connection. Això podria sonar una mica a, a pop, no? Però... Soul. A soul, sí. Però ja, ja veureu. El tema es diu Not to Violence, però si busqueu el vídeo, eh, bueno, tant a la seva web l'han traduït, bueno, traduït, l'han subtitulat amb la tira d'idiomes, perquè el contingut de la cançó s'ho val, val molt, i era necessari que tothom ho pogués entendre el missatge, no? I heu de veure el videoclip també com està fet, una noia que va caminant molt, bueno, molt bé. A veure què us sembla. Una <laughs> noia que va caminant molt bé. Venga. <laughs> és que és difícil, o sigui, no, no, és difícil. Ja el veurem, ja. Ja el veureu. Super Soul Connection, Note to Violence. it's ill. If we're having carcasses for our meals, our bodies become graveyards, it can't be concealed. The words in the song are meant to make you start thinking. At this very moment, someone's bleeding and screaming. No to violence, no à violence, nein zur Gewalt. Buryoku o kyohisuru, nie nasilio, no a la violencia. Ahimsa. We are executing the innocent and helpless. Fear transmits in nature worse and nervousness. Eight kilos of wheat equals one kilo of meat. Eight times more food would stay for people to eat. See, grains are fed to animals to build up their fat, while three quarters of the world fights for food like rats. If we distribute all this food past. We could end all starvation, girl could finally rest. And humane killing, please, someone explain what kind of a murder is humane? Silent bullets in the heads, that's death, full and pain. Just to satisfy your tongues, no excuse, no gain. Same teachings in the Holy Bible, we should all follow where confession is explained. Bible isn't hollow. talking to us about foodstuffs that isn't mentioned. Why don't we trust? Ignorance is bliss, we prefer to stay blind. Soul doesn't exist, I don't see it, I don't mind. Living entities, not the body, chemical substance, or something you can even see. For instance, street shops, restaurants, smelly places, kitchen crematory, crematories, It's insane, insane. Enough of blood and mass misguidance, silence about violence. What goes around comes around we could be found in a bloody compound. Actions bring reactions, that's the law of nature. If your cause for a murder will meet a bad future, you can act and think that goodness is useless. But if that's the slaughter house. And if you don't agree with the words in this song, we'll pray for you ni soul, ni guitarretes. Això és post, no? és post algo. <laughs> Aquesta, aquesta és l'Eric, l'Eric que ha vingut sí. avui disfressat de, de Ricky. No pot ser. Te l'ha fet ell, el, el programa? Te l'ha fet ell. Saps? No, no. T'ha fet els deures? Sabia que no venia i l'he fet jo una mica per ell. Vale, vale, vale. <laughs> bona. Ben bona. No, no, però que, a veure, aquesta cançó potser com a cançó i prou pues no, però si ho veieu juntament amb el videoclip... És el vídeo. Sí, la veritat és que hi ha, hi ha vegades que, que això passa, que la, la cançó en si... Si el no, vídeo no, no està ben fet, però... multiplica per sí. 5 o per 10 la, tant, la, tant, la qualitat sí, sí. de la cançó. I és veritat que tenim molt de YouTube. Eh? Jo, bueno, no, no dic pel Riqui, jo dic també per mi. Tenim bueno, molt de perquè, YouTube i... Bueno, no és perquè nosaltres tirem de YouTube, sinó perquè la, les bandes sí, tiren sí, de YouTube sí. no? Cert. i pengen el seu material... Sí, sí. I, i si ja, vols trobar-ho... I cada cop passen més videoclips i més no? es, es nota que la, la tecnologia va avançant, hi ha més recursos, més penya té càmeres i, i més penyes s'esforça a fer videoclips, no? ni que si, sí. siguin sortint ells tocant la guitarra o, o fent muntatges audiovisuals. Cada vegada està més extrem. Cada cop s'equipara més el tema d'àudio amb el tema d'àudio-vídeo, això és, és cert. Sí, és així. Sí, sí, sí. Per sort és, és, és cert. I nosaltres encantadíssims. I nosaltres encantadíssims de veure aquests vídeos i de posar aquests temes zarranganos com el que t'acabes de tirar. Més música combativa, més música de la bona, segueix aquesta edició 255. Ara és el torn del Manolo que tirarà el seu cinquè tema, no, el seu quart tema, el perdó. El seu quart tema, encara el cinquè no. Uh, mira, doncs sí, seguiré amb les guitarretes. Uh, en aquesta ocasió són Los Tronchos. Uh, aquesta bueno, tu, banda... tu ja vas de cara a barraca. Una mica, sí però bueno, encara, encara tranquil·letes amb los tronxos. <laughs> Tronxos tranquil·lets, eh? O sigui, <laughs> no, no, no hem a arribat veure. a la teva cinquena cançó. espera, que... espera, <laughs> espera que ja vindrà. Doncs sí, us porto als tronxos perquè han tret, no, no hem parlat gaire d'això en els últims programes, però han tret un, un EP, el, em sembla que el 30 o el 31 d'octubre, que es diu Tiempos Salvajes, sí. i aquesta penya sempre, la veritat, que grava uns EPs amb una qualitat brutal i fa unes sí. gires i uns videoclips... Sempre que venen aquí és el mateix. Sí, sí, doncs eh, com que no havien sonat, eh, us porto, em sembla que és el tercer tema, que es diu Soñaba venganza d'aquest Tiempos Salvajes. Chicha de la bona. Chicha de la bona. Yeah! Tremenda. Mm, els Tronxos, la veritat, que per mi fan un punk rock d'una qualitat... Mm, de quilats. Increïble, eh? Sí, sí. O sigui, que sempre que troben alguna cosa, i aquest uh, eh, tipus salvajes jo crec que, que és per remirar-s'ho una miqueta. Saps en qui ho graven, això? Si és el famós José... José com, és, com era? El, el que ha gravat tot el... lo de Atraco, tot lo de... Pues este, ¿cómo se llama chaval? ¿Chose? El Xose, el Xose. El Xose. Podria ser, podria ser. O ja... EM bueno, Studios? EM Studios no, perquè encara quan aquests li fotien canya els... encara no existien. Encara no existien. <laughs> Els, els xavals sí, però l'estudi no. A, a, aviat portarem alguna coseta d'allà perquè bueno, hi ha bandes que estan tenint molt bon material de M Studios i... Són una de les nostres mines particulars. I cap eh. aquí vindran, i tant que sí. <laughs> I tant. Molt bé, la veritat és que espectacular el tema no? que ha tirat el, el Manolo fent, fent tremolar els ciments de Can Capa, aquests tronxos que, que la veritat és que sempre venen aquí a partir la pana. Ben guapa, ben guapa Manolo mireu, doncs partirem la pana, seguim partint la pana perquè comença a baixar el programa i això ja sabeu què vol dir, eh? que ara ve, ara ve el caviaret, ara comencem a treure el pot de les essències i mireu, és, un, és una banda la que us presento, crec que és la primera vegada que passen per aquí, per tant els hi donarem la benvinguda al Pim Pam Pum, són els Babum Show, Babum, <laughs> m'encanta el nom, Babum Show, banda de punk rock, a partir d'ara en faré el suec, perquè tot el que em queda és música sueca, per Hòstia. tant em faré una miqueta el suec. Les dos que venen? Sí. Caram. Banda de punk rock d'Estocolm, a Suècia, com dèiem, amb, amb la Lisa al baix, el Niklas a la bataca, eh, el Sorle a la, a la guitarra i la Cecília a les veus. És un temazo des de l'LP Punk Rock eh, Harbor que va sortir el 2011. Per aquelles que ja conegueu aquesta banda, dir-vos que, que el dia 2 de març, una penya de, de Suècia doncs, és difícil de veure, però el 2 de març eh, del, del 2018 estaran a, a l'Estraperlo, a Badalona. Per tant, si us mola aquesta cançó i us mola la banda i dieu vull veure sí o sí, tindreu una, una oportunitat el 2 de, el 2 de març del 2018 a l'Estaperlo. És un tema zarrangano que farà reventar els ciments de Can Capa, que porta com a títol Full Pocket. There's been a factory, been a robbery, been a history of a common economy, there's been a burglary, a new shall across democracy. I never had it all, I never won it all. pollastre se'n sentiria orgullós. Punto del bo. Lo bueno si breve dos veces bueno, que diria ell mateix. I aquesta no és l'última, eh? Vale, no. vale, vale, vale. No, ja veureu que l'última encara... Que... De van en peor, com sempre. Full Pocket, <laughs> aquests Baboon Show, que porten un bon show i que estaran a Perlo a Badalona, que m'estic pensant fins i tot jo d'anar-hi. Benvinguts al Pim Pam Pum. I tant que canya, sí. perquè, doni do. Fotet-li canya, clar que no sí. És. En, en eso estamos. Fotent-li canya, canya de la bona. Aquesta edició 255 no acaba, però gairebé. L'altre dia, al l'últim programa, el 254, que per cert va venir el germà de, de, de l'Eric, i que va ser un programa impressionante, eh, vam començar a treure l'entrellat de si pujava o si baixava. Sí? Expliqueu-m'ho això, expliqueu-m'ho això, perquè jo ho escoltava i pensava, mira, sembla que sí. Vam arribar a una, un acord, una, no? va haver un acord. acord lògic, no? que era que ah, ah. quan el programa es va, va arribar al seu final, no? fa, fa baixada perquè s'acaba el programa i llavors fa baixada, però fa pujada perquè la música és molt més intensa. Però les cançons pugen. Sí i doncs les, pugen les crestes. Les crestes, les, les crestes sí. pugen, però el, el problema baixa. Aquest, sí. Aquest és l'acord el eh, que vam arribar, m'encanta, m'encanta arribar a veure si un programa d'aquests ve la, ve la Bea i podem també comentar aquesta, no, I aquesta tanquem. treva. No? Tanquem aquesta sí. treva, aquest acord. Sí, sí. M'encanta que els planes vayan bien, que diria Aníbal Smith. <laughs> <laughs> Molt bé. Més música combativa, això no s'atura. Ara és el torn del mestre Tecles, que dius bonic. Jo segueixo amb el meu especial pro-vegan. Ai, dale, dale vegano. I tot i que he intentat ser una mica variat quan a gèneres, no? he començat amb allò popular de Xile, després uns cantautors però una mica típics, no? el duet mm -hmm. aquest... T'has currat, eh? Per fer una varietat impressionant. El sí. ragamuffin, el, la cosa popera aquesta, que sense videoclip no mola tant, però... <laughs> però escolta, perquè l'important era el missatge, tot i que nosaltres aquí a la ràdio ens ens és difícil parar-nos a escoltar la lletra, però realment el missatge és lo important també en, quan, fa, quan es tracta de música combativa sobretot. No? I tant. I després de tot això se m'ha acabat ja la, la, paciència. la galeria de, de coses rares i me'n vaig a una cosa que té un sabor a punky yankee increïble, Bien. tot i que no deixa de ser 100% vegan. Són els Goldfinger, he portat el seu disc Open Your Eyes del 2002 amb una cançó homònima que es diu Open Your Eyes i que espero que us encanti tant com a mi. Veganament parlant. que tenia aquell regust monquillanqui ja ves. partint la pana, eh? déu nhi ben guapa. Ben guapa la proposta del mestre Tecles. M'agrada que us agradi, clar sí. que sí. Des de Los Angeles, que no ho havia dit. Los Angeles, Califòrnia, partint la pana, déu nhi Ben guapa, ben guapa, com sempre, la proposta que ens ha portat el mestre Tecles. És el torn ara de, del, del Manolo, que ja ens porta al seu penúltim tema. déu nhi m'ho has posat ben difícil amb, a, eh, amb aquest temazo. Sí, el, el, Home, l'Isma no m'havia deixat més fàcil sí, a mi. Sí, ara eh? estem, el, el problema estem plan. És allò, sí, però, però tu vas amb la teva cinquena, no? Sí. Aleshores, bueno. aleshores tothom a patir i el que més jo. Sí, no sé, bueno, jo avui, avui he tirat fet. molt la, molt de bales que tenia a la recàmera. Una d'aquestes era aquest tema de El Punto Débil, que és una banda de, de hardcore de, de Barna, formada tras la separació d'Arrítmia, que era un grup de, de metalcore de mitjans dels anys eh, 90 de, de Barna. I us porto un temazo, que és una versió de, dels RIP, la, la versió de, del Caos, del, del No te muevas, de RIP, i y no es moveu gaire. débil eh? también es ¿eh? El punto débil, ahí va.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 l'havíeu entès, pues, per si <laughs> de cas. Això de, això de sonar fa poc o fa molt, en realitat mm, és una cosa que teníem de, al començament, que sempre deien que havia de ser música variada i tal, però amb 255 programes ens podem no. permetre el luxe de tirar el que ens surti d'allà mateix. No, això és una cosa que tenim que, que ens agrada, perquè com que ens agrada sempre descobrir coses noves, pues intentem no, no repetir, Sí. però però perquè ens agrada trobar coses noves, però si hi ha algo que ja ha sonat i ens agrada molt, per què no posar-ho dos, tres o cinc vegades si et sí, la gana? I tant que sí. A mi m'ha semblat brutal, ha sigut un despeine en tota norma, sí, no diríem mica, que no, despeine, desgarre, diguem-ne com vulgueu. De, el rip que haurien de cul a terra. <laughs> sí. <laughs> brutal, brutal com sempre, la cinquena cançó del Manolo mai, mai, no, mai no es deixa indiferents a ningú. Jo us porto ara el meu darrer tema. Eh, eh, uh, Volies dir alguna cosa? Eh, Riqui. Que amb això ens acomiadem ja o què? No, no, jo tiro el meu darrer tema, és la ah, meva darrera bala, vale, vale, i després, vale, no, encara no, encara i després ens acomiadem. No. Avui ja he tingut aquest... Deja vu. Aquest déjà vu dos vegades. Bien. <laughs> som-hi, som-hi. Mireu, és una banda que són els Misantropic, que no sé si han sonat, potser no, potser sí, però bueno, en realitat m'és igual, però són, són molt bons. És una banda de, de hardcore punk formada el 2008 a, a Umea, a Suècia. Ja us deia abans que em faria una mica del suec. Eh, són la, el, el Mate al baix, el Rili i l'Eric a les guitarres, la Gerda a les veus i el Robert a la bataca. També és una veu femenina que, que ja veureu que no, no ens deixarà impassibles. És un temazo des del seu split amb els Eat and Row de del 2014. Sí, i és un temazo que s'anomena No passaran. I no passaran. Misantropic partint la pana i rebentant els ciments de Can Capa, clar que sí. Déu-n'hi-do, Isma, d'on te'ls has tret aquests? Aquests no es fan els suecs, la veritat. Aquests van, van, van per feina i han dit que no passaran i no, i no han passat. Molt bé, tio. A mi m'ha encantat, eh? Jo crec que, que les has vist molt ben vistes. Sí, eh? eh? Ben vistes. Sí, sí. M'agrada anar darrere teu en la cinquena i que, i que te les vegi, tu. És, és, vol dir que ho he fet bé, vol dir que ho he fet bé, sens dubte. Sens dubte és així. D'excel·lent cap amunt, d'excel·lent cap amunt. <laughs> Molt bé, penya, és, és tot un ple cada vegada que poso una cançó i us agrada, però fins aquí arriba aquesta edició del 155, fins aquí arriba el pim-pam-pum d'avui. Ah, Ai, sí? Ai, sí, sí, 255 sí. ja, eh? Sí, sí, sí. Cada, cada, cop, cada cop ens fem més grans, cada cop més programes i amb moltes ganes de seguir oferint-vos el bo i millor de la música combativa a totes les que ens escolteu. Com sempre ens acomiadarem amb un parell de temes arranganos d'aquestes dues bèsties, del Ricky i del Manolo, Riqui, amb què, amb què, ens, amb què t'acomiades avui? Pues amb una mica de despeina, no? Venga. Una mica de despeina però vegan. Una mica més, clar que sí. Com no podria ser d'una altra manera. Ja us aviso que puc fer dos o tres programes més encara. De... Sí, eh? L'altre dia, dia vaig estar fent feina de recerca de, de música, però vegan, i bueno, més que música, les lletres, uh eh. -huh. música amb lletres però vegan. <laughs> I déu nhi la de, la Hi de eh? varietat, eh? que hi ha antic i, i mhm. modern, més enllà del, uh mhm. -huh. de lo sospechado. No? I te'n vas amb un despeine pro vegan, eh? perquè jo he de dir que per lo que jo tinc entès, el despeine pro vegan és un despeine en tota regla bien, saps? Brutal. Bien, bien, bien. Me'n vaig cap a Boston al 1994. Hòstia. Un disc que es diu Unrest. Són els Disrupt. Bé. El, el nom ja sona a, sí, sí. a despentinada, com a mínim. <laughs> I el tema que he triat es diu Alive is Alive. Molt una bé. vida és una vida. <clears throat> Molt bé. I tu, Manolo, amb què t'acomiades avui per acabar aquesta edició 255? Doncs mira, jo m'acomiado amb un tema que, que li vull dedicar al, a l'Eric, perquè com que no ha vingut avui no hem tingut un, una, la secció de, de llibres combatius, eh, porto un tema que es diu Le i Lucha, d'un grup de, de punk hardcore crust de, de Saragossa que es diuen Estigia. Ai, ai, sí. Yeah. I, i això, Eric, t'esperem a la propera. I tant. Per tot l'UAL acaba aquesta edició 255. Un plaer que ens escolteu cada vegada que us poseu a, eh, a Ràdio Pinsania o a Ràdio Terra o a Ràdio Trama. Com sempre, diem família, ens trobem. A la xarxa. I pels carrers. Salut i revolta. I think what needs to be known is that vivisection is unscientific, immoral, illegitimate, physically unsound. Are you saying, doctor, that there is no advantage at all in using animals in any kind of medical research? Not only is there no advantage, but it's dangerous because the results or the data that comes out of animal experimentation does not apply to human disease.